kita wis uninga swasana ing kayangan nekseni kraman ingkang munggah kayangan iki dina iki sangka ngendikane Adi Permesti Batara Guru kita kadawan medun ana mertapada nemoni marang Arjuna minta senjata pitulung murih bisa tentrem ing kayangan jalaran sangka putu kita Janaka oh inggih Le sampun mekaten kersanipun Rama Padha Pukulun. Keparenga kula nyuwun pamit medhak dhateng Merta Padha. Amanggi dhateng Kang Wayah pun Arjuna. Marata gage mangkat aja bocah cilik semodo ya kula nuwun inggih, dina ning pamyat busana maneka warna renggeng kencana renggeng probandiro layuku mitir oh oh sinerangapan dreseng maru mang kian kumlebeting duwaja surusubrasta kayu kaprapal ron mawur katiyuping mandra purun mawur katyo pangin Pukilo ambyar sumebar Sutapa Sang Hyang Kumadaya wis tumurun sangka ing kayangan tedhak ing Madyapada. Tanpa kanthi nglajang tepasing wana diwasa griting atala pas wau dadi. Senajan minggah ing arga waru tumurun ing jurang curi. Datan ginawe rasa tindak nula sedang kamangulumnya tiro pungun-pungun pengin kalbu estri manah daya-daya pinanggih mang ingkang wayah Raden Arjuna. Tinun sangka mandrawati janing Jawata katon mangkirat amurwani kageting para titah merta padha ing mapan wonten pradusunan alok kalamuntana ndaru semedya tumibing bawono. Sinigek ingin nuju wonten majeng wono kocapa kang kinaris sinambeting carita. yen katondro tunggal kandhane siji talangi ora liya kejaba mung adeging negara Ndwarawati wong agung Prabu Bathara Kresna kang tuju lenggah nampi piswanipun ingkang putra pringgondane Raden Gatutkaca katon rupepeh rupepeh soto manggih kromo wong agung preso ingkeng putra ngadep cinipto tan kelo ing beboyo Sirdata Pitana Anenggih kota po kang kinarya sinambeting tarito Yen katondro punika warnani roing prada Ndwarawati Ing ngawis kundang negara iku jembar jajane gedhe pengaribawani. pantes kinaryo pangleburing angkara murka Kadarita dosa namain ratu tembung dosa wilang sepuluh nama wardini kekasih Wenang dene tapno wong agung jejuluk Prabu Bathara Kresna Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba ya Prabu Danardana mengkaken Prabi Bedaya ngananaken marang pisuwanipun ingkang putra Paranggaruda Raden Wisnu Broto ya Raden Sombo. Kocap ingkang pinuju suwan wengi Abiyantara. Utusan Sangga Negara Ngamarta Satriya Pringgondani Raden Gatut Kaca. Pisuwanipun jajar marang ingkang paman Sentana ing Gurwati Raden Setyaki. tanah pisang indio mantri muka pangar sorot ino patih udowo sumerambeng porwat yo bolo sak sirping pasoran keparang kawi jenis wong agung lewati rining utamaning nata Ong Perputi bawa leksana Ong Liring kang bawa mangkana Ong agung genya paring ngedono angge ganjar saben dina ong ong niwang sukmono kang linuwih wong bawono langgeng sinunggi datang awrat Kakang Pati udowo, Eh uluk dun. Pepak kabeh para wadya bala ingkang wektu iki padha ngadep ana ing paswanan. Lulune nget kula kados mboten wonten. Ingkang samyong lirwaken dawuh sedaya samyong ngadep pun ngabiyantu dalem. Angaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarengan. senajan kang abdi semantur iki kepangaturaken mabuk dikunjuk wong sandaping padha iya ingsun trimo ora sinang ling wawasan ingsun kaya kiat majan ingsun pringgondani padha basuki kulub gatut kaca kula nuwun nampi pangestu dalem kanjeng Prabu kados mboten kirang setunggal menapa keparenging putra ngaturaken pabekti kunjuk meneng andhap padha ya ingsun trima liwat pangastuti ingsun tampanono kacancang puteng wirim kindados nojimat paripis kadarmanipun kanjeng wa prabu gatut kacaya sombo nuwun wonten paring pangandika aja katalupen jenis ingsun parangake angatarane marang piswane kadang sira ingkang nembing ngadep kula nulisaken dawuh kadangipun kakang Dimas Gatukoto podo basuki ayi nun pangestunipun kang mas wisnu broto kados mboten kirang setunggal menopo pisawan kulo syukur bejo sewu ingin bopo ngadrakin perbagi ponokromo ngir kulo tampi kanti bingah paman setiaki paring perbagi dumateng pisawan kulo beri anggir Gatukoto iyo go kulo ingin kajobo songko iku parang wigatine piswan katon nyolowabdi awit ing sunus padaki sumengko pengawak burjo anda marsasi tondo bukti riwil butung gulurako berang sapi agemani dudut ora inggal kasing setaki kang tumoto moto inggal maturopo kang dadi darunaning piswan iro kulup gatut kocok menawi sampun kepareng matur wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Mbok menawi wonten lepat pisuan kula. klentu seklima hatur kula nyuwun gumi samudra pangsam. Iya wis ora dadi apa nggih. Sowan kula wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh pepunden kula ing Pandhawa. Inyewasipun dinten menika wa Prabu dipun aturi rawuh wonten negari Ngamarta. saketo sesarengan kalian kulo. Ingol mengkono isun kepingin bakal mangerti munggu wigat ini kadang amarto. Sajak mawan tiyo wan tiyo kepingin pepanggian malang mongatuamu ing duorowati. Sepisan dangu buten pinanggih ing pengraos ketinggal sampun kapang. Kaping kalih dinteni sampun kapengker. waji ngamartun binampi sasmitaning jawoto ingin sampun kulomi dange tangkel mengatakan wanjini pun bangun gagat laino pasumpelan katampi dateng waji negari ngamarto kedatengan samudro ingin langkung ageng tanpa sangkan ngantos saged angelepi negari ngamarto saenggo pepunden kula sedaya meh badhe kapratun danging tirta engeting wantiang jawata paring pepadang ing riku wonten setunggalipun laring ing wanci gumajang kewer ngampil pusaka setunggal batok bulu kaping kalih sadolanan ing saged nyirep kamurkaning jaladri saenggo ical dados wening negari ngamarto kados dene daru saking daya pangwaspun pun laring sampun kasebat ing ajeng nyemanggaken menapa werdinipun namung mekaten ngendikanipun waji sampun kapireng dhateng para pepunden kula sumrambah para kakang putra ngamarto Oh Prabu niwang sukmana kang linuwih gatukaca nyuwun wonten paring dawuh sejatine yen pasumran kaya mengkono uga ora apik nanging uga becik. Ora ketan sak kadang sak pengenane guru ngamarta bakal ana pepeteng ngenani marang karibetane para pepunden sira ngamarta kabeh embuh sangka ngendi sangkane. Nanging pundone bakal nampa nugraning Jawata. Sak pungkuli bebaya iku negara bakal manggih tata titi tentrem. bakal bisa pinanggih ayom-ayeming para kawula kaya mengkono mau ora mokal sapa wae kang kepengin bakal nampa kanugraning jawata kudu bisa nglakoni papa lan sudra dewi ingin kaya mengkono mau ingsun pertaya marang jawata anggone bakal paring coba marang para pepundhen sira ngamarta mula wektu iki aja nganti dadi pangarep-arep ingsun sawise pamit marang para ibu sira ing Durawati enggal tata-tata tedhak ing negara Ngamarta betik jeneng sira si ana laku ingsun paringi kanthi pamanur Dimastiyaki minangka pikuwating lumiyat sira sangka ing Praja Durawati tekan Ngamarta lan sinambi midangetno pawarta ana kabar apa Prikatori sang Gatotkaca nampak si sigro ngambah ing juman toro mangestiri sang senopati ngaloko aning duning kurusetro ong mawas risang karno katon manjing ayudo sampun mekaten ngendikan Prabu Prabu pundi wonten toko keparengo ingkang putra nyuwun pamit ngrumini lampah lemban daud dalem merata gage mangkato sing parit nang ati-ati kula kula kepareng diraken ing putra anggir gatukaca anyarengi dumugi ing praja ngamarta yata dimas tiati sing parit nang ati-ati nyuwun pangestunipun Kang Mas Wisnu Broto aja kaya bocah cilik sing ati-ati ayi -ati, dening Sunggara Samba. Kula nuwun wonten paring pangandika Rama. mongso Budha negara Ndrawati ingsun bakal jengkar saka ing praja lumati negara Ngamarta. Mung pomo dipomo denganti tumpang supangatur ing praja. Kungestaken dawuh. Mugi-mugi sapengripun Kanjeng Rama negari dalem ampun ngantos wonten bodho rencana mengkono sapa. Kakang Patih do tak percaya Mbanana putramu wis lubrutu. Ngesti aku to. Nyun tambahing pangestu sinun. Kakang Patih Udawa ya. sinayeng manggelung Mangrukmineng mining cakraniro cakraniro ah, kumitiraning astok wikraman urin katon dolir sa gunung pitung gunung oong oh. mangeling norisang wisnu batoro Pandhya teka mangkono kota wong Agung Darawati sawinya pamit marang poro garwo arsa lumawat ing projo ngamarto giyo racut ratu ngagem keprabun kaprajuritan miyos pungkuran sawinya se semedi pangwasaning gaib angeningaken citaning rasa mala sanalika nampi sasmitaning jawata kalamunta ana tejo darpa suruh ingkang gedhene selawan-lawan. Miturut sangka pujangganing Jawata Kalamunta Merta padha ana Teja Darpa Sura bakal ana peperangan kang luwih gedhi. Ing batos wis angudarasa Kalamunta iku minangka sasmitaning para kadang amarta kang nembe denaturake mangkang putra Pringgandani. Ing batos wis angudarasa Kalamunta iku minangka sasmitaning para kadang amarta kang nembe denaturake mangkang putra Pringgandani. anggugah panguasan yang rosa eh dini malah arso pasang giri senar janto ono tejo darpo suruh kalamunto digerayang bisa lebur papan tanpo dadi kini rotan ono beboyo neng kosok balik kalamunto tejo den gerayang luput sisip sembuli bisa anjum pelangaki negoro ngamarto Mangesti dari panguasan yang wisnu gyo nampak ing bantolong gayung ngakosok yen katondro pindoku kuku menyaring tatet umiat rongagung rawati mbing awan-awan gadaniro prang kontes salirani ro Kang katon risang wirangetu mandang Setyaniku garwaniro Yaki Mondro Atmojo Ong Ong Paman Paman Setiaki Kuluanggir Gatut Koco Monggo Enggal Dipun Serang Lumiatipun Lumiatipun Daya-daya dumugi wonten negari Ngamarta saged mangertosi panganikanipun Wa Prabu Ndurawati won ngersanipun pepunden kula Ngamarta neri. Gandeng ingkang Wa Kaka Prabu sampun ngendikaken mboten ke namung sak kadang sak penginan. Negari Ngamarta badhe nampi cobi wontenipun kula lan anggere Gatutkaca kedangi waspada. senajan to menika sebatipun namung cobi bilih sisip sembiripun kula kinten ugi saged ngawontraken kurban ingkang boten kantenaken mila mumpung dereng wonten kedadosan boten wonten awonipun anginakna kawaspadan paman setyaki prayoginipun andum damel kula medal jimantoro paman setyaki medal padharatan Mbok bilih wonten bebaya ingkang medal ngakoso temtenipun kula langkung rumiyin mangertos. Yen wonten ing padharatan nika mangke pinanggih baya perkawet paman Setyaki temtenipun sampun mboten badhe kirang waspada. Oyih waton ampun ngantos inggil-inggil kula totaken tindakipun anggere gatukaca paman Setyaki. tuh -tuh. diraniro dinan lerep apa mati anak bilo oh oh oh tokok wonten dawuh sinuwun kok wiwit mau ora tekan-tekan inilah pisahing poro kadangku adoi ora kiro-kiro bisa dadi lurup pila-pilan wadiyo bolo sekoing puluh rojo diwikaru prajurit songkoing wokin toko aku si dojo ming kancane kowe karo adim bilung isi ado po wicerak gok tayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak tenimbang saking riko wau wis cerak sampun kira-kira sik mlaku pirang kilo meter meneh pirang kilo ya lu nek pengiraku ya wis cerak kok kang wis mengkarek menggo ngiwo nengen ngiwo nengen ayo nek menggo ki luputo ngewa ya nengen nek mundur ku jenenge atret kowe iki jancane ya sembrono kok jane kleru kok dalan hmm, pancen diklerokake kok ngene iki monggo nek awake dhewe tekan kayangan ana tumindak sing kaya ngene ora urung dadi parang jujuwane para dewa dianggap aku kowe iki ora iso momong ora iso ngandani titah mertapada Awis men teko ditutke anggar takoni medal mriki, takoni medal mriki ngono engko. Siswira aduh. Menawi pemanggih kula ngaten sinuwun. Tenimbang menika mangke pun lajeng-lajengaken panjenengan menika gandeng sampun jumeneng ratu piyambak. Wonten ing guwa Kintoko menika ateges panjenengan dados rerianipun. Prabu Dewa Kintoko. Iya. Prayoginipun mboten sambantu mawon awake dhewe tata-tata Bali. Awe tu wurung ora urung niki mangke badhe wonten kedadusan sing ngenali kacilakanipun para wadya bala nggawa Kintoko. Ingin kula iman prajurit panjenengan saking Pulau Raja Wedi. Kowe aja cilik atimu to, Gok. Senajan to aku iki direhaki marang Koko Prabu. aku dianggep rada truwane tumraping kadigdayan kaluragan durung kinaruan yen aku nganti kalah sorot karo Koko Prabu. Mergo sangka katresnanku marang Koko Prabu tak labuhi Boyopati. Mula tak sumbangke wadya balaku, aku dhewe melu tumandang. Ora kena dilekke kok lho. Iya nek pancen kena dilekke diterke wae engko tekan gone kono awake dhewe semingkir diduduke dalane metu kene engko nyawa dhewe ngeri-ngeri ngono watone mung dadi panuduh dalan to ayo ah, kuwi bejo cilaka men dilakoni dhewe dadi aja nganti awake dhewe campur tangan anggere duduke ngriko negalo nggone mang-mangka dhewe mang ragat dhewe mangke wonten napa-napa nggih mang lakoni dhewe ngono awake dhewe rak duduh kaweruh cara-cara engko nek sida kengan karo dewa ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ning adu ora nek adu ki ra iso rame ning ra ora biaya ngono awake dhewe tunggu jabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe mengko rampung perang ya ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mulih ngono ah, adate lek mencok ngono kuwi to kowe iki ae ah, ayo ah, mulane kuwi awake kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki gok pengalaman tur ngerti gerak-gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono tuduhno aku biyen yo, kowe to sing duduhke kang Ya, ora-ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduke kira rak ya. Mbok saiki rak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono, sing ora pati penak metu kono ning biar rak sepisanan kowe sing duduh kawruh dadi apa sprene iki rak mergo saka kowe. Aku ya ming tukang nuduke ngono kuwi Ngeterke ngene nek gustimu kuwi jane iso ki tak iman awit mlebu mrono kuwi kejaba rada mbebayani wuh angel dalane ya angel dalane iki nek mungguing kowe karo aku ane nek kono ora biasa metu ngendi kok metal mriki terus mriko ora kok kok doting delik karo mbilu nek serane kowe iki bingung nek ketahe wani dalane kuwi kaya keten iki nek kleru barang lo mboten ngerti awit dalane sak niki niki padha mawon e pundi-pundi wujuding dalan jembaring dalan apike dalan niku kula kinten pundi-pundi sami kemawon mula kula saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sak menika ora ana bedane nggih pokoke metu mriki niki mangke terus mriku wah nek bingung aku tak takon-takon wae aku tenimbang aku mengko Pertaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar. Nggih takonane kok nggih padha mawon. Aku ana wong mlaku tak takonane, Gob. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa, Lung? Embo, isih rondo adoh ora patek permono aku. Lara permono ayo kaca mripate dinggo. Hmm? Kocok meripati dinggu sing ndelok barang cilik ketok gede. Wis tak dol e. Aku didol. Weh, aku rak ora ngrasakake to. Aku rak entas olehu tangan 1000 urung tak tandangi gawehane wingi. Kepaksa aku adol kacamata, ha wong ku senengane cok kono kuwi yo dilalah. wong oleh utangan kok urung ditandangi kawane sesuk njaluk dines. Ayo mongsa bodho mengko sing dadi pengarep. Nek pancen welas ya tak kon dinesake nek ora welas ya karang pengarepe ganti iki mbuh iki sesuk. Nek adate iki ya cok dilali-lali cok. Iso kelalen. Sprolas pene ora nyaur ya mung dilulalali iki iso kelalen. nek sing pengarepe sing iki mesti nganu disiplin nak dadek. iya. oh ah, sing keren sing wedok. Oh. <laughs> Tak terane ya kok tak takonane monggo mawon ati-ati. sagunging para senopati laga oh ro pusakaniro oh eh satriya aku kepingin pitakon. Satrio songko ngedipinang kamu sopo kekasihmu. Yen kowe takon karo aku ganti, aku takon. Kowe nalendra sangka ngendi sapa kang dadi Asalku sangka ing kraton Puluraja Wedi, nanging aku sentanane nalendra ing Guwa Kintoko. Prabu Laku kuwi sapa? Satriya Garburuci Sentana Ndorowati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Ku arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeneran. Gandeng wis entaneng ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. jalan-jalan sing tekan kayangan. sejatine aku diutus koko Prabu supaya sowan kayangan kayan Suralaya ambarengi parang para kanca-kancaku nanging wektu iki aku kepeksa pepisahan mergo kleru dalane aku tuduhno dalan sing bener munggah kayangan ngadep marang sang yang guru metu ngendi apa maksudmu kowe kok wangune wantel temen kepingin pinanggih marang pukulun betoro guru Bapak Prabu Dewa Kintaka kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Batari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumratu wong mlaku aja nganti kaluputan metu dalan sing bener. Ora ana alane Swan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani pukulun Bathara Guru. supaya bisa misake ratih lan sang yang kumojoyo bisa nunggalake antarani sang yang kumojoyo malang koko prabu dewa kintoko upomo radulungake yen ora dulungake kayangan tak dadekke sungsang boro balik dewa tak kalahke yen kena tak iman kowe saiki bali aja tok lakoni tumindakmu awet urung ora wurung bakal dadi ruwet rentenging kayangan uga dadi cintakane kabeh para kawula merta padha mumpung durung tekan kayangan becik baliyo dalan apa sababe kok dadi kowe balekke karo aku kowe ora wurung dadi klilipe dewa ya ateges dadi klilipe para pepundhenku kowe bakal ngrusak marang bebrayaning dewa misaki pukulun betoro kumo joyo kelawan batari ratit ayo balik mumpung durung kue cilik loro gede tekaning pati kena nyombadut ora kena nyombadut ditakoni dalani ngendi ora nuduhake mambalek ake tanpa ana pekarane kowe kelakon munggah kayangan iso ngembari sencaki kadigdayamu yen ora iso padha karo kadek daya kojo wani-wani mungsu karo dewa babu golek dadan perkara waton ora ilang tak kedepak tebak gagrak padam mrene pecah sirahmu karo wong malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara Gustimu terus ambruk. Wo untune ana sing tatu kan. Tandane kakae metu getihe kae. Wangune sing untung ngarep ogek ayake. weromu mau sing kepethuk karo Gustimu sapa ora pati tak permanakke konen tangi lho Gusti wungu ngono lho Gusti wungu ora gelem e, Kang Gusti wungu ngunjuk ngono lho Gusti wungu ngunjuk ngunjuk ora gelem e, Kang wonten melik-melik ngono lho. Mati ya. Duh. Togok nek nyiwara sak enake dhewe. Wong kene iki mati-mati kelaran semaput kok diduduhi melik mlik ki apa? Wong adate ki anggar guru kresek-kresek terus gerakap-gerakap gerakap. Adate cencak ngono kuwi ya dikontrol. Ming Sita. Kowe kene omong sak enakmu. Pun sios pitaken kalian tiang ingkang mlampah. Sida togok tiang pundi? Sentana Ndarawati, oh niku dudu wong umum niku satriya niku. Sencaki to? Iya jenenge Sencaki. Nggih. Ku jenenge pirang-pirang ning Sencaki. Bimo Kunting Wresni Wiro Singomulang Joyo Tambak Yudo Kok jenengi oke temen Nggih sing jenengi setiaki niku Bapak neangkat Bapak neangkat setiajit Diaku anak jenengi setiaki Wresni Wiro Meniko sing jenengi kresno Awit piyambai pun dadi prawiraning projon berwati. mengkono. Nggih, aku ah, jeneng Singomulang Jaya. Singomulang Jaya niku sing jenenge ya Singomulang Jaya merga kapan kapanjalman Singomulang Jaya. Bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Gunen. Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Parto Krama. Parto, Parto niku adine Wita. Parto ki Permadi kok wito wito. Oh, ngono nggih, nggih. Nggih Parto Permadi. Nek wito niku adine nggih Parto ning Parto Semplu. <laughs> Waton muni wa. Bilung ini omong kuwi jaman Parto Kromo kuwi rabine Permadi niku sentake do sudur-suduran karo Werkudara. bareng iso timbang terus ae disuwekke Kampuy Werkudara nyanggunen mulane kampu rak poleng kok kagwane Werkudara jenenge Bima Kunting. Apa sik sedulur nak sanak nek karo Werkudara. Padane kula karo Togok niki iso ngembari ya disuwekke sarunge niki separo eding dadi men ra kena dinggu. Ah kok jeneng nak jenengan Tambak Yudha sing jenenge negara niku wong sak negara. dadi kabeh sentana Ndorowati senopati Ndorowati ngangkat Sentiyaki jenenge tambak yudo tambak kekuatan yudo perang dadi dhek dadi kekuatane wong perang Ning cilik ta wonge iya angge cilik alika cestuan Sentiyaki nek enem piring wong iso tek sek ngaten mawon Kelengar kok pun ke taman Sentiyaki niku Terus ngene ambruk dadilan semaput mangke nek urung ngantarane setengah dina dereng tangi mergo tempilingane sencange ayo ah, terus sencange nek padha kula temen apane lho ambegane engko ngene kok kok sencake ra yo sencake kok cenil-cenil awak nggon kene sing cenil-cenil sintangi cahe ganteng e kok yo. Sintangi kok lambene kok irisan iwak sapi. Tak patrane yo kok wuh nyemlangi mboten iso mati. Wong sedulure lanang dhewe kembang Wijaya Kesuma kok. ketiban pusakaku siung kencana sing mawa wisa sencaki mriti temu ing pati. Eta bima wonten tunggu no kene tak labrake sencaki. ambruk meneh. Wah, panjen panjen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesuburan awak mesti ambruk. Ki mau kapake meneh rusen caki. Apa dantem godho apa ya, Lung? Aku urung weruh nek sing caki nggo godho ki. Ora nggawa kok. apa nek nggawa omong-omong ro kowe ku. Ane rak ketok ngono. Sing mlenyok Ngon bathuk saiki. Sambar gluduk ya, Kang. Gluduk-gluduk ora ora ana swara der ngono kok ana gluduk. Ane ora nyuwara der kan nek gluduk iki nek nyamber mencok klinting-klinting ngono cok. Nangis sirah. mati ya sing jenenge bilung karo togok iki ana wong semaput ora tau kok dimane di tetangi mah do dirasani ala ora usah tangek-tangekno niku pancen puntekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe tak loyo-goyo kena urung pinet ditangi ora tangi kok ya angel kok baline nyawa niku sentaki tak tokot semaput kok mboten eling iya ana satriya meneh nyandang cara ratu ngejlogis kanjimantara lah